Apreiškimas Jonui. Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiūstą angelą jis padarė jį žinomą savajam tarnu Jonui. Šis paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą, visą, ką buvo matęs. Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti. Jonas septynioms Azijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir nuo septynių dvasių esančių priešais jo sostą, ir nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo liudytojo, mirusiųjų pirmagimio, žemės karalių valdovo. Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalyje bei kunigus savo dievui ir tėvui, jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Štai jis ateina su debesimis ir išvys jį kiekviena akis – net ir tie, kurie jį perdurė. Ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Aš esu alfa ir omega, sako viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis visagalis. Aš Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje vardu Patmas dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Aš turėjau dvasios pagavą viešpaties dieną ir išgirdau savo už nugaros galingą balsą tarsi trimitą, bilojantį, ką matai, surašyk į knygą ir pasiūsk septynioms bažnyčioms – į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tietyrus, į Sardus, į Filadelfus ir Laodikėją. Tuomet aš atsigrėžiau pažiūrėti balso kalbėjusio su manimi ir atsigręžęs išvydau septynis aukso žibintuvus, o žibintuvų viduryje panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi ilgą tuniką ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas. Jo akys tarsi ugnies liepsna. Jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį. Ir jo balsas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. Dešinėje rankoje jis laikė septynias žvaigždes. Iš jo burnos ėjo aštrus dviešmenis kalavijas, o jo veidas buvo tarytum saulė žybanti visų skaistumu. Jį išvydęs aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas, bet jis uždėjo ant mane savo dešinę ir prabilo, nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Tad užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. Štai septynių žvaigždžių, kurias regėjai mano dešinėje, ir septynių aukso žibintuvų slėpinys. Septynios žvaigždės – tai septynių bažnyčių angelai, o septyni žibintuvai – tai septynios bažnyčios.